บุ๊กทูสี่สิบแปดกิจกรรมระหว่างการพักร้อน aktivnosti na godišnjem odmoru หาดทรายสะอาดไหมเ je li plaža čista เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Može li se tamo kupati? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Nije li opasno tamo se kupati? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ Može li se ovde iznajmiti suncobran? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ Može li se ovde iznajmiti ležaljka? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ Može li se ovde iznajmiti čamac? ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Ja bih rado surfao, surfala. ดิฉันอยากดำน้ำ Ja bih rado ronio, ronila. ดิฉันอยากเล่นสกีน้ำ Ja bih rado skijao, skijala na vodi. ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ Može li se iznajmiti daska za surfanje? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ Može li se iznajmiti oprema za ronjenje? ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ Mogu li se iznajmiti vodene skije? ดิฉันเพิ่งเริ่มหัด Ja sam tek početnik. ดิฉันพอเล่นได้ Ja sam prosečno dobar, dobra. ดิฉันเล่นได้ดีมาก Snalazim se već s tim. สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Gde je ski lift? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า Imaš li sa sobom skije? คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม Imaš li obuću za skijanje tu?